Türkçe үйренеміз. енді радио тыңдаушылар түркше үйренеміз бағдарламасының жаңа бөлімінде сіздермен біргеміз өткен аптадағы сабақтарымызда маусымдарға байланысты түркше мәтіндер тыңдап едік бүгінгі сабағымызда болса банктегі жұмыстар жөнінде бірнеше маңызды сөйлемді бірге үйренуге тырысамыз бір мысал келтірейік түркияға келдіңіз делік банкке барып есепшот ашу есепшот жабу немесе валюта алмастыру керек алдымен мына мағлұматты беріп өтейік түркияда банктер сенбі және жексенбі күндерін санамағанда күн сайын сағат 9-дан кешкі 17.30-ға дейін жұмыс жасайды ал валютаны болса банктермен бірге қаланың белгілі жерлеріне орнатылған валюта кеңселерінен айырбастауыңызға болады енді банк пен валюта істеріне байланысты сөйлемдерді аудармасымен бірге тыңдап кейін қайталауға тырысайық бұл яқынларда банка бар ма осы маңда банк бар ма ең яқын банка хангісі ең жақын банк қайсысы Дөвіз боздырмақ istiyorum валюта айырбастағым келеді Долар күріне не доллар бағамы қанша Yeni bir hesap açmak istiyorum. Жаңа есепшот ашқым келеді. Hesabımı kapatmak istiyorum. Есепшотымды жапқым келеді. Ардақты тыңдаушылар, Түркші сөйлем мен олардың аудармасын тыңдадыңыздар сөйлемдерде банк мекенжайы валюта айырбастау доллар бағамы жаңа есепшот аштыру және есепшот жаптыру секілді тақырыптарға тоқталдық енді қайтадан тыңдамастан бұрын сабақта кездесетін кейбір сөздерді мағыналармен бірге үйренуге тырысамыз якын жақын ханги қайсы дөвиз валюта банка хесабы банк есепшоты Ачмак ашу капатмак жабу қадірлі тыңдаушылар енді қалам мен қағазыңызды дайындап сөйлемдерді қайтадан тыңдағаннан кейін жаңа сөйлемдер құруға тырысыңыздар бұ банка бар ма осы маңда банк бар ма ең якын банка хангесі ең жақын банк қайсысы дөвиз боздырмақ істерім валюта айырбастағым келеді Долар куру қадар? kadar? бағамы қанша? Ені бір хесап ашмақ Жаңа есепшот ашқым келеді. Хесабымы қапатмақ istiyorum. Есепшотымды жапқым келеді. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Алдымыздағы апта жаңа бір тақырыппен сіздермен бірге боламыз. Кездескенше, hoşça қалын! түрікше үйренеміз